marie-ange nzeyimana muremwe mwese muteze amatwi radiyo y'isanganiro kaze muri ano makuru tugira duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu gafashe ingingo yo guhagarika amashyirahamwe ane yari asanzwe arangurira igitoro hanze ariko kandi n'abandi bari basanzwe bakidandaza hano mu rundi ngo bazosubira gusabamo ngo bazosubira kubisabira uruhusha mu buraba icyo gituro hatarenze ku munsi wa mbere abantu umunani nibo baraye bakomeretse mu kinanira nako mu kinama muri quartier bubanza aho abantu bataramenyekana binjira mu karu bagatera grenade abadandaza bakorera ku isoko ryo ku mugwa mukuru wa Karusi basabwa kwiyubakira isoko rya kijambere mu gihe ishyirahamwe PTPC ryari kubaka iyo soko rivuga yuko ataburyo rifise 우리 amashyirahamwe ane yari asanzwe kuri gitoro hanze yatswe imusha zo gusubira kubirangura hakaba rero harimwo ishyirahamwe Burundi Petroleum mu itangazo ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu bumenye bwasohoye bumenyesha yuko amasitasiyo yo ngaha mu gisagara cya Bujumbura akeneye kubandanya akora ategerezwa rero kubimenyesha mu buyobozi buraba igitoro hatarenze ku munsi wa mbere kuri kireko manirakiza umushikiranganje w'amasoko ntangangufu Ubushikiranganji burahagaritse kuva uno munsi impusha zo kurangurira ibitoro hanze ku mashyirahamwe akurikira imatiko burundi petroleum melez petroleum hamwe na jet fuels gf bwa kabiri mu gisagara cya bujumbura abadandaza ibitoro ku Mastation atandukanye bifuza kubandanya kurangura uwo murimo bategetswe kurungika mu gisata kijejwe gukurikirana ibijyanye n'igitoro kiri mu buyobozi bukuru itegerezwa gushyiraho icyandiko cyerekana ko iyo sitasiyo iri kirakora an inzego zibijejwe zizogenzura kuva ku munsi wa kabiri igenekerezo rya cumi rusama uyu mwaka turimwo kugira barabe yuko izo ngingo zubahirijwe izo ngingo rero zikaba zafashwe nyuma yaho hari habone hamaze iminsi haboneka ubukene bw'igitoro haba hano mu gisagara cya bujumbura eka no hamwe hamwe hagati mu ntara kandi ku bushikiranganje bukaba bwarabonye yuko ngo igitoro gikwiye kihari iryo kena rero ry'igitoro ngo ntirigira ishingiro ngo uretse yuko ari ugushaka gupfukama mu nda igihugu inkoho zine zikaba arizo zatowe abantu ngo nabo bakaba bari bahagaritswe abanyagihugu rero ubu ngaho ku musaga bakavuga yuko muri abo bahagaritswe harimo inzirakarengane zishobora kuba zahagaritswe muri abo muri izi nkuru nziza akavuga yuko uwera arekugwa ariko uwagiwe nawe agakurikiranwa n'amategeko inama isumba ingimba abamenyesha eh, ko abanyeshuri baserukira abandi mu mashuri bo muri kaminuza y’i Burundi barandikiye ikete umuyobozi w'iyo kaminuza kwigenekerezo rya kane z'ukwezi yuko bagiye guhagarika ibyigwa bagasigura yuko hari ingingo zine mu mategeko abagenga zitubahirijwe mu bijyanye rero n'ibyigwa umwe muri abo banyeshuri agatanga akaruriro k'ibijyanye no gukora ibibazo guhera ku ngingo ya mirongo ine na gatanu gushika ku ngingo ya mirongo itanu na rimwe aho bavuga ukungene abanyeshuri babazwa iyo bari kubariga muri izo ngingo ubu ntiziriko zirubahirizwa mbere ubuyobozi bwa kaminuza ya Burundi buheruka gusohora ayandi mategeko bwise recommandation aho bwayahaye abaserukira ibisata abo bitwita mu gifaransa redoye yuko izo ngingo bise recommandation z'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi ahari zizoja mu ngiro ukamenga amategeko baduhaye yagenga ibyigwa ariyo twita mu gifaransa reglement academique sinzi iyo bayashize ubyumvikana uko bayubitse biranyuranya muri ayo mategeko bafashe ubuyobozi bwa kaminuza Burundi nuko bavuga yuko atacigwa na kimwe kizohera ngo abanyeshure bashobore gukora ikibazo ca icigwa kigihera ariko mu ngingo dufise guhera ku ngingo ya mirongo ine na gatanu gushika ku ngingo ya 30 itanu na rimwe y'amategeko agenga ibyigwa birerekana neza yuko abanyeshuri bafise uburenganzira bwo gukora ibibazo muri izo ngingo za mirongo irindwi na gatatu irindwi na kane irindwi na gatanu kugeza n'ubu nta muco urimo aho zivuga ukungene abanyeshuri bazoheza batashoboye kumenya ivyigwa byose kuvuga guhera mu wa mbere mu wa kabiri mu wa gatatu muri ubuhinga bushasha ukungene bofatwa ariko hariho itunganywa rishasha nkuko babigize muri NS Hagitwagwa no mushikiranganje mushasha ajejwe bino ivyigwa by'amakaminuza muri amategeko dufise ubuye nta ngingo nimwe ivuga yuko uwo munyeshuri atokora ivyo vyigwa akiri ngahi bujumbura iza kuba kuhaba iba mike ubu hakaba hari imiryango hafi icumi gusa mu kigwati cyateguriwe imiryango irenga amajana abiri mustaneri wa komunika yokwe avuga yuko icyo kibazo amaze kugishikiriza abamukurira ni ya mugenzi wacu Laurent Ndikuriyo cy'amahoro cy'igihinga muri komine kayoke mu ntara ya mwaro kiri ku musozi uhanamye wa gihinga icyo kigwati cyubatswe haheze imyaka ine ibibanza byateguwe ni amajana abiri na mirongo gushikiriza icyo kibazo abamurongoye kugira umuti uboneke yindi ngorane ivugwa muri icyo kigwati cy'igihinga ngo ni amabati yahora atangwa n'ibiro by'umukuru w'igihugu ubu ngo yaheze bamwe mu bahubatse amazu bavuga ko bahagaritse gutinya ko amazu yabo abomoka ubu ngo hari amazu umunani ayaheze kubakwa ariko adasakaye ngo atinya ko amwe muri ayo mazu ngo atanguye kubo kubomoka bifuza ko ngo ayo mabati yosubira kuboneka kugira amazu yabo abandanye kubakwa kuri ico musitani wa komine Kayokwe François Gundwa avuga ko yamaze gutanga raporo mu buyobozi bw'intara ngo kugira umuti w'icyo kibazo uboneke imwaro rohandi kuri yo radio isanganiro Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro buramatari w'intara ya rumonge haragabisha abariko barubaka canke bagura ibibanza gushika ku metero ijana na mirongo itanu kuva ku kiyaga mu gisagara ca rumonge ko bariko rero baronona amafaranga yabo avuga yuko inzu zose zubatswe eh, hamaze rero gusohoka itegeko ribuza yubatse mu kanyenko iyo ngingo itarashingwa avuga ko bibaza byinshi kuri uyu mugambi wa leta turibaza ibibazo byinshi mbega n'itegeko ko barishinze nibyo bavuze ko bagomba gukingira ikiyaga ariko uwo mugambi wo gukingira ikiyaga nuvuga ntibari bagusamaye ko kuko abantu barahubatse amazu nawe woshika hepfo hose ukazunguruka ukaraba usanga amazu yubatse abantu ba kera n'amazu amwe amwe aramaze gusaza none rero twe twumvise ngo bashinze imetero ijana na mirongo itanu tuja twiyumvira nimba leta yiyumviye uwo mugambi Icyo natwe itwiyumvira ko ntituraronka umuco rero mwiza yuko bagira batwimure badushira ahandi ntituratora neza kuko ntibarabidusigurira mugo turabyumva babivuga ku maradiyo mugo nta mutware aratwegeranya ngo atubwire amakosa twoba turimo kuba twarubatse ahantu Bernard Ndayihebura umuhinga mu by'itunganywa ry'ibisagara akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi avuga ko byiza kuba ukubuza kare kw'abantu bubaka muri icyo kibanza ubundi bwo abantu bamaze kubaka kandi intwari ibona haca haharurwa umuzibukiro wabo basamburiwe canke kubaka uruhome rukinga ko ikiyaga gitera imihana igitwara uburyo buke akaba arico gikorwa mu gisagara ca Rumonge nko muri quartier Kanyenkoko amazu amwe akaba yubatswe ku metero zidashika na cumi y'ikiyaga Tanganyika jean Pierre Misago mu rumonge radiyo isanganiro urakoze jean Pierre Misago igiciro cy'isukari kiguma kiduga ku mugwa mukuru w'intara ya ruyigi ubwo rero kaba kigeze ku mafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atanu ku kiro ukurondera rero inyungu murengera ku badandaza bayikura muri sosumo ubu niyo ntandaro y'iduzwa ry'igiciro ku bayidandaza ku kiro abayigura rero bo bakidoga yuko abadandaza bakora ibyo bishakiye atanu umwe ajejwe kubakurikirana inkuru ya mugenzi wacu Jean Claude Nshimirimana ibiri mu gishingo c'imifuko indwi umunani nk'uko byari ku rutonde rwashikirijwe n'abajejwe intwara abandi nabo bakabaha ku mafaranga ibihumbi mirongo icyenda na bitanu kandi igiciro cyashinzwe mu ntara y'aya amafaranga ibihumbi mirongo icyenda na bibiri ku mufuko abenshi muri abo babwirizwa kuyitanga ku kiro nabo ngo baciye bayirankuza ku mifuko ku mafaranga atari munsi y'ibihumbi ijana n'umunani ababyemanga bavuga ko nabo nyene bategerezwa kuronka inyungu yisununuye ngo kuko no mu ishirahamwe ryingura isukari sosimo umurimo barahaye inguvu abagurisha isukari ku biciro binini aha bagasigura ko banse ihinguriro ry'isukari sosumo ritashize mu ngiro ingingo ya bonamatari yo kuwa gatatu rusama yahindura abadandaza babiri barankura isukari muri sosumo ngo kuko n'iy'ukwezi kwa kane bahawe itanashyitse mu ntara ya ruyigi abagura isukari bo bidogera cyane abajeje intwaro bamwe bakavuga ko nabo nyine bashobora kuba babifitemo inyungu ngo kuko bitumvikana ukuntu isukari yogurishwa bigurwa ku mafaranga arenga ibihumbi bibiri n'amajana atatu ku kiro ntihagire n'umwe aseruka ngo yamire buramatari w'intara ya ruyigi abdara hassan avuga ko yahinduye bamwe mu bakura isukari muri sosumo ariko ko iryo hinguriro ritabyubahirije nawe francine bizimana umuyobozi ajeje ubudandaji mu ihinguro ry'isukari sosumo hamwe avuga ko atarabona iryo kete rya buramatari w'intara ya ruyigi ahandi naho akemeza ko ataco yobivuga ko ngo kuko akiri mushasha muri ayo mabanga jean claude nshimirimana mu ruyigi ruyigi ku bwa radiyo isanganiro tukivuga ibijyanye n'urudandazwa badandaza abakorera mu isoko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi haciye iminsi itatu abadandaza bo mu isoko ryo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi bariko barasambura bari basanzwe badandarizamwo baba abadandaza bato bato canke abadandaza bakuru basanzwe baranguza abandi iryo tegeko ryo gusambura aho badandariza rikaba ryatanzwe n'abarongoye komine ya buhiga nk'uko vyemezwa n'abo badandaza bikaboneka no ku matangazo yamanitswe abo badandaza bati tugiye gusubira inyuma kubera ugusambura n'ukwimuka buri gihe twimurwa na komine bagasigura ko abenshi muri bo badafise n'uburyo bukwiye kugira kugira ngo bashobore kwiyubakira amazu basabwa ko bokubaka ku buryo bwa kijyambere umukuru w'abadandaza mu ntara ya karusi ati hazokubaka uwo wese yabishoboye bubake mu migwi bagiye hamwe ibakareye mabure ati ntibazopfunika cyane ngo kubera ko amabati bazokoresha nayo umukuru w'igihugu yabemereye ngo iryo soko ryubakwe musanteri ntakarutimana faraziya asigura ko bagiye inama n'abadandaza bose inyuma yaho ishyirahamwe ptpce ryari ryemeye kubaka iyo soko yo ku mugwa mukuru w'intara ya karusi ngo ryambikiye komine ko ataburyo rifise bwo kubaka iryo soko ngo rero nta badandaza bazoheza basubire kwimugwa ikarusi kararumye Blaise Pascal ku bwa radio isanganiro inama isumba ingimba abakinnyi b'umupira w'amaguru bo ku mutumba rero wa buringa komune gihanga mu ntara ya bubanza baridogera mustanteri w'iyo commune yuko agomba kubabuza kubandanya inkino kandi ngo babirekuriwe n'amategeko barabye amanota baronse mu nkino zo gukurakuranamwo mustanteri wa commune Gihanga yagirizwa kugomba gusubiriza uwo mugwi agasigura yuko abo bakinyi burindira ngo hariho umugwi ujejwe kuraba ababandanya n'abakugwamwo e, nayo mu ntara ya ngozi hakaba hariko arabera ihiganwa ry'igice cya nyuma ryo gusiganwa rero mu gutera no gusimba rihuza intara z'indero zo mu burundi zose rya kijambere mu gihe ishyirahamwe PTPC e ryari kubaka iyo soko rivuga yuko ataburyo rifise Albert yari muhinga bw'ivyuma Marion Nzeyimana bashikirije makuru nkaba ndabasezeye murarahajyana Thank you.